16 bob dam ilish kuni o'tgandan keyin majdallik maryam yoqubni onasi maryam va salomula berib hazrati aysoning jasadiga surish uchun xush puroqliq buyumlarni setib oldi haftaning birinchi kuni ular tong saharda o'rnidan turib kun chiqish bilan tan qabriga berishdi ular o'zaro qabrining og'zidagi toshni kim domiltishib bera deyishdi u tosh nihoyat cho'ng edi biroq ular boshlarini ko'tarib qarg'inida toshning bir yonga do'miltitilganligini ko'rdi ular qabriga kirib o'ng tarafda oq to'n kiygan yosh bir odamning o'tirganligini ko'rganda aloqzodi bo'lishdi u farishta ularga aloqzodi bo'lmanglar sizlar kreski mixlangan nosiralik hazrati aysoni izdavotsizlar ayrildi bu yerda emas mana u burun qo'yilgan joy sizlar berib uning shogirdlariga bo'libmi petrusqa hazrati ayso jaliliyaga sizlardan avval bor edikan sizlarga aytganidek uni shu yerda ko'rdikansizlar danglar dedi ularni titrak bosdi ham oloqzodi bo'lishib qabrdan chiqib qochdi qo'rqib ketgachga bu ishni hech kimga aytmadi hazrati ayso haftaning birinchi kuni tong sahrida tirilgandan keyin avval majdallik maryamga ko'rindi u bu ayolning tenidan yetti jinni hagivatgan edi maryam berib burun hazrati ayso bilan bilib bo'lgan hozir motam tutib ko'z yeshi qilishayotgan shogirdlarga xabar qildi ular hazrati aysoning tirilganligi ve Meryem'nin onu köygelliğini anılganda işenmedi. Bu vəqədin keyin Hazreti Eysa yazıp ketayotgan ikki shogirdiga boshqa bir qiyofatni ko'rindi. Shuning bilan shogirdlar kayniga qaytib, boshqalarga bu ishni xabar qildi. Lekin ular buningmi ishonmadi. Uningdan keyin Hazreti Eysa bir dastonda o'tirib uzlanayotgan 11 shogirdiga ko'rinib, ularning e'tiqodsizligi va tarsoligini aybladi chunki ular hazrati aysoni tirilgandan keyin ko'rganlarning so'ziga ishonmagan edi hazrati ayso ularga mundoq dedi dunyoning har qaysi joylariga berib butun insonlarga xushxabarni jakarlanglar e'tiqod qilib cho'mildirishni qabul qilganlar qutqizildi e'tiqod qilmaganlar bo'lsa do'zaxqa mahkum qilindi e'tiqod qilganlarga mundaq mo'jizani ko'rsatish qobiliyati hamro bo'ludi ular mening nomim bilan jilloni haydivitalaydi noma'lum tillarda so'zlashalaydi yilonlarni qo'llarida tutsimu hech nima bo'lmaydi zaharlik narsani ichsimu hech qandaq ta'sir qilmaydi bemorlarga qo'llarini takizib qo'ysa kesalleri soqiyib ketidi rabbimiz ayso ulog'i bu so'zlarni qilgandan keyin osmonga ko'tarildi va xudoning o'ng yinida o'ltirdi shogirdlar taraf tarafga berib xushxabarni jakorlab yurdi rabbimiz ular bilan birga bo'lib o'z so'zini ular ko'rsatgan mo'jizlar bilan isbotladi